Eżis semmija ta' Radio Kottonet, nilqakom għas-sitt episodju mis-sensiela l-Aġenzija. Bħalma drajtuna ta' kull ġimgħa, f'din is-sensiela naraw għad ta' prasbar li jduru mal-karatri tagħna. Il-karattri li serqu l-qlub ta' ħafna minnkom. Fl-episodju tal-ġimgħa li għaddiet, rajna lil Max u Serena ġew offruti xogħol ġdid, xogħol differenti minn dak li jagħmlu s-soltu. Max ġietu l-opportunità li jkun kok, filwaqt li Serena ġita l-opportunità li tkun cleaner f'wieħed mill-appartamenti ta' waħda mill-atturi li huma klijenti tal-Actors Talent Agency. l-istess aġenzija fejn jaħdmu Max u Serena. U Kerry, Kerry ġiet offruta li x-xogħol ta' Max u Serena tagħmlu kollu hi sakemm dawn ikunu qegħdin xogħol fl-appartament ta' din l-attriċi ġdida. Li ma tafx Kerry li Max u Serena għadhom Malta minħabba l-fatt li Serena qalet lil Kerry li se ssiefer ma' Max biex iġġelha tgħir. X'ħa jiġri la Kerry ssir taf il-verità imma kif għajjej b'dan ix-xogħol kollu. Hekk sew, dawk ixxalaw barra minn Malta u jinaw nagħmel xogħolhom. Ara sewwa jgħidu ta' li min ikun twajjeb jaql iktar fuq wiċċu u jinek jiġrili. Min hemm jgħaddi. Il-bambin jibatilna tajba. Bonġu Carrie dear, how are you this morning? Imħedla, għajjiena u mkissra. M'għandkx xogħol dear, għax dawn il-jumej ix-xogħol ta' Serena u Max kellek tagħmlu int. Imma tinkwita xejn ta', għada fil-għodu hawn ikunu. Nispera ta', għax jien ma jistax ikolli nibqa' sejra hekk. Qed inħossni qisni ġbejna, qed inħoss il-pipel tajnejja jridu jingħalqu, U idi bilkemm qed inħossha? Biex ngħidlek il-verità, għad tidher ftit għajjiena dear. Ftit? Insomma, tidher ħafna għajjiena. Ma ngħidlikx nibgħatek id-dar għax hawn ħafna mill-impjegati bis-sick u naqgħu iktar lura bix-xogħol inkella. U lanqas li kieku trid tibgħatni ma mmur Miss Manduka. Mela x'nagħmel? Jien kemm jista' jkun noqgħod mill-inqas id-dar. Iva, u għaliex? Ommi dejjem tiġġieled ma' missieri daqqa fuq l-ikel, daqqa xir f'sila waqt li tkun għadha kif ħaslet l-art, daqqa xi kollu ħafna ħwejjeġ għal ħasil, daqqa xi dum il-gażin, daqqa xi kun nesa jagħti jiekol lill-kelb. Ok, ok, fhimtek. Nippreferi noqgħod hawn, tinkwetax. Dak l-aqwa. Jien dieħla sal-uffiċċju. La ngħidlek għamilli naqra kafè, ħa niġi f'tiegħi. Għax dan il-lejl jien u l-ġojjel tiegħi ħriġna u domna ma tħallna u għadni ma ġejtx f'tiegħi mija fil-mija. La ngħidlek għamilina a kafe ħan iġiftijaj, għax jien u l-ġojjel tiegħi ħriġna dan il-lejl u dawna ma tħalna. U jien, jien meta se nsibu l-ġojjel tiegħi, la nagħlaq xi sebgħin sena u jkolli xi siq waħda fil-ħofra u oħra le, jew la niġib xi bastun bil-kemm niflaħ nimxi. Carrie! Kafe! Carrie! Kafe! Ara kemm jinkwieta u qatt ma nafla qabżitli, imma llum ħampattita kollox naħseb, għax issa wasal iż-żmien li nqum naqra fuq tiegħi jien. Ħa naraw teħilx mara Siddi dalgħodu. Msomma aħjar le, għax malajr nispiċċa nirreġistra nkella. Aj ma kif għajjajt. Issemmi xejjata għax qed inħoss għadmi kollu juġani. Irranġatna din ronda ħej. Imma din nagħmel complaint ta' fuqha mhux sew għax aħna dan it-tip ta' xogħol mhux qiegħed imniżżel fil-kuntratt tax-xogħol tagħna. Miss Manduka tapprofetta ruħha minnha. Tibdilx teqredta? Biddel id-diska! Jien biss qed neqred? Mela int ma tismax lilek innifsek? Imma jien għandi raġun neqred. Hi jgħid indawwar il-kuċċarun fil-borma, hi jgħid inqaxxar patata u basal, huwa jgħid naħsel platti u borom. U jiena jgħid naħsel l-art, hi jgħid innaddaf it-toilet, dak li skontok always shy like the mirror, Wa jgħid innaddfilha żraben lil din Ronda, la int għoxbok tiftaħha l-eku tgħidilha li jien ninqala' biex innaddaf iż-żraben? Heq, jien fejn kont naf li kienet se ttik dawk iż-żraben kollha biex naddafhomlha? Imma tathomli, u mhux talli tathomli, talli ma' kull żarbun ikun hemm xi kundizzjoni mingħandha. Jew biex nibżgħalha ż-żarbun għax xagħtu minn Oxford Street, jew biex ma nilmsħux iżżejjed għax jimmattja, u elf mitt ħaġa oħra! U dik fejn marret dalgħodu? Skont ix-xedjul kellha xi filmings ta' xi xeni tal-film li ser tieħu sehem fih illum. Iġrija sal għada, inkunu ħlisna minn dan ix-xogħol u nirritornaw għax-xogħol normali tagħna. Arem, ħalli kif mhux qiegħed hawn, nixgħel naqra r-radio. X'ħa tagħmel? Mela int biċċini se tinkellmek. Għedtlek ħa nixgħel ir-radio ħalli nisma' naqra aħbarijiet. Ara ma tqumx minn fuq dak is-sufan biex tixgħel dak ir-radio. Għalfejn? Għax dan huwa l-uniku ħin li jien nista' nirrelassa kif mhux qiegħed hawn Ronda. Il-vuċi ta' Rosina Stellina Aquilina jonqosni biex inkompli niġi ottu. Ara kemm spiċċajt sew jien, qisni qiegħda fi żmien Hitler. wara dan kollu, il-ġurnata għaddiet buċ il-ġid. Kulħadd kellu x'jagħmel, speċjalment Kerry li bħalma diġà tafu kellha tagħmel ix-xogħol ta' Serena u Max. Sebaħ il-jum tal-għada u wasal il-ħin li Max u Serena jaslu lura fl-uffiċċju tagħhom. Bonġu Kari! Kmieni bakkartlu dalgħodu? Iva, Miss Manduka. Irrid inkun hawn meta jaslu lura Serena u Max. Taf int, hux. Avolja kulma ilhom neqsin minn hawn tlett ijiem, imma mmissjajthom. Ovvja li timmissjaw lil xulxin, la tkunu drajtu taħdmu flimkien, hux hekk dear? Imma kellhom biċċa xogħol u bilfors kelli nagħżel lilhom biex imorru jagħmluha. Xogħol? Iva, xogħol. Għalfejn qed tistagħġeb, ruħi qalbi? Imma lili Serena qaltli li hi u Max sejrin l-Italja f'dawn it-tlett ijiem. Għalhekk ridt nagħmel xogħolhom jien. Tajba kienet din! Riedet tbellaħilek mela ta! Xejn inqas u xejn iktar. Minn dejjem kienet tħobb tiċċajta dik. Iva tiċċajta, nista' niċċajtala jien. Ħa tasal. Yahoo! Aħna wasalna! Ġiet is-serp nagħmilha jien. Bonġu Miss Manduka. Bonġu dear. Bonġu Max my dear. Kif mortu? Isma' minni Miss Manduka aħjar ma tkunx taf. Ħelbitna ta', għajjietna, do this, do that, dejjem għaddejja bl-istess kantaliena. Kerri, mela min tisser tgħidilna bonġu? Issa ngħidlek min ser jgħidlek bonġu lilek. Din x'ġaralha, saħħna ħadet, mela daħal xi fatat fiha jew? Kemm tiflaħ tkun giddieba. Int lili għedtli li kont sejra tlett ijiem ma' Max l-Italja u issa Miss Manduk għadha kif qaltli li int u Max kontu qegħdin tagħmlu xi biċċa xogħol għaliha u bqajtu Malta. Why ma Kerry, it was just a joke ta. Joke sabiħ, int għedtli hekk biex iġġiegħlni ngħir għalik. Why ma Kerry, mhux sewwa qaltlek Serena, it was only a joke. Tindaħalx int. Isma, tridx tara kif tkellimni lili. Għedtlek tindaħalx int. I'm a warning! Il-warning tih li dak iż-żerbinot żewġek. Ħallini ngħidilha dak li għandi ngħidilha. U tgħid mhux ser nibża' minnek? Lanqas jien. Mil-lum il quddiem ser inqum qawma fuq tiegħi. Dik biċċa tiegħek? Int serp. U int kukkudrill. Iefqu! Irrid ngħidilkom xi ħaġa. X'ser tgħidilna Miss Manduka? Jien ħadt deċiżjoni. Deċiżjoni li ili ħafna ġranet naħseb fuqha. Iddeċidejt li ftit tal-ġranet oħra nirtira. U bħalma forsi tafu, Xi ħadd minnkom ser jieħu l-kariga tiegħi minfloki? Intom għalija l-aqwa żewġ ħaddiema, Max u Serena. Imma issa l-problema qed hawn! Mindu Carrie bdiet taħdem hawn, xogħolha dejjem għamlitu tajjeb u f'dawn it-tlett ijiem li għaddew irnexxilha tleħħaq kemm ma' xogħolha kif ukoll ma' xogħolkom. Allura issa iktar dħalt f'diffikultà. Għalfejn, Miss Manduca? Għax qabel kont ser nagħżel bejnek u bejn Max, imma llum iddeċidejt li Carrie wkoll għandu jkollha ċ-ċans. U allura issa l-kompetizzjoni qiegħda bejn tlieta. X'jiġifieri? Jiġifieri din il-kukkudrilla għandha ċans tieħu postok ukoll Miss Manduka? Ekku, dear! Insomma, issa ħa nħallikom għax fadalli xi paperwork x'nagħmel. Int, Ker, Jekk ma nieħux dan il-post ta' Miss Manduka u tieħdu int minfloki, ħażin għalik! Ser nagħmel minn kollox biex post Miss Manduka ma teħdux int. Anke jekk jieħdu Max inkun kuntenta, basta mhux int! Aħna issa naraw mela min se jirnexxielu. Mela issa naraw! Ara naqra kemm spiċċajna tajjeb hawn! Ma ndumux ma naraw xi round boxing bejn dawn it-tnejn! Ħa naraw x'inhu ġiex minflok l-affarijiet sejrin għall-aħjar, Qed li jmorru għall-ar. għadda episodju ieħor mill-kummedja romantika L-Aġenzija. Wasal il-ħin issa għal iktar momenti komiċi. Naddu għall-ewwel żbal tal-episodju tal-lum. L-ewwel żbal tal-lum minn Charlene li tinterpreta l-parti ta' Serena. X'ħa tagħmel eżatt f'din is-sil ta' Charlene? Ħa nisimgħu daqsxejn. Arem mela ħalli kif mhux qedaw nixel naqla r-radio. Nixel naqra r-radio, naqla r-radio. Arem ħalli kif mhux qedaw. Niddera Ġanis, f'dan l-episodju reġgħet qabdet għad-duqqaqa bħalma ġrala ġimagħtejn ilu. Ħa nisimgħu flimkien dan l-iżball. Nispera ta' għax jien. Għalla tibdix titħaq. Qed nipprova nitħaq xien. Nispera ta' għax jien ma jistax ikun nibqa' sejra hekk. Qed inħossni qis. Mela qallu, qed nipprova Qed naraħ joqmos hekk. Bħalma ngħidilkom dejjem, wara ċertu ħin nirrekordjaw kollha kemm aħna nkunu għajjejna. Biss xarlin mid-dera għajiet iktar minn kulħadd għax saħan sitra nesit fl-impaġna konna wasalna. Ħajma kif għajjajt. Ma nafx qegħdi. Qabel. Eh, għaxem fejn ġabel, rajt, sorry. Sten, minuta. Rajt. Iva, sorry. Għadna fi spazju dal-għodu.